bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله barakatuh. Alhamdulillah sizlarni ribot maydonida, jihod maydonida salomat, ofiyatda ko'rdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh taolo suygan o'zi yaxshi ko'rgan qavm sifati shu ediki, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mu'minlarga nisbatan xokisor va kofirlarga nisbatan izzatlik, shiddatlik mo'minlardan bo'laylik. Allohga hamd bo'lsin, mana muhojirlar ansorlar o'rtasida pulni evaziga, tillani evaziga qo'lga kiritib olmaydigan muhabbat paydo bo'lgan. Shu jangni sababligidan paydo bo'lgan. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum deganda Alloh taolo. Jang ko'nglingizga yoqmaydi, nafsingizga yoqmaydi, lekin shoyat sizlar o'zingizlar uchun yaxshiliklarni yomon ko'rsaninglar. Mana ko'rib turibmiz. bir-biri bilan umuman tili bir-biriga yaqin bo'lmagan millatlarni e'latdan Alloh taolo qalbini ulfat qilib qo'yadi. Bu Allohning ishi bu. Shuning uchun mana bu lashkar Alloh taolo o'zini irodasi bilan, o'zining hikmati bilan quryapti. Alloh taolo bizni shu karvondan tushirib qo'ymasin. Mana shu karvonda haq karvonda Alloh taolo bizni oqibatimizni chiroyli qilib, shu karvonda Alloh taoloning izzatini ko'rishni Alloh taolo nasib etsin. Shuning uchun ham shuning uchun ribotda turishga ko'p va'da qilingan. Jang maydonidagi va'dalar bo'lmagan narsalar ribotga va'da qilingan. Ribotda o'zi ajri, shunday o'zi vafot topib ketsa ham uni amal to'xtamaydi. Ribotda turgan amalni shu namozini o'qitgan bo'lsa, namozi jihodi davom etaveradi savobi. Qolgan hamma joyda amal to'xtaydi, lekin ribotda vafot topgan kishi yo bu bo'lgan kishi amal to'xtamaydi. Chunki qiyinda doim kutish. nima bo'larkin, qachon bo'larkin? aka aytganda og'zimni suyib ketadi, shu samolyot ura olmay qolsam dedi. O'sha degani. Sen shu chiroyli sabr qilinglar, chiroyli itoat qilinglar. Eng muhimi Allohning yo'lida yurimiz. Allohning yo'lida yurumman deb Alloh qaytargan narsadan qilib qo'ymaylik bolalar. Inshaalloh mana biz eslatmalarimizda Alloh taolo o'zi amallarimiz amalimizni qabul qilsin xolislik nasib etsin chunki aytaman amal qilish o'zi qiyin uni saqlab qolish qiyin chunki amalni ham o'zini kushandalari bo'ladi bittasi riyo bittasi suma bittasi minnat bittasi ozor men o'sha boshqa joyda ham aytdim birodarlarga o'sha amr ibn os vafotlaridan oldin kirishgan ekan roviy aytadilarki kirdik amr ibn os o'ladigan vaqtlar ekan, vafotlardan oldin kirdik. Bizni ko'rdilar, qattiq yig'lab, yuzlarini devorga o'girib oldilar. Shunaqangi yig'layaptilar. Shunda o'g'illari aytdiki, "Ey dadajon, sizga Rasululloh sallam bu bashoratni, bu bashoratni, bu bashoratni berganda nimaga o'zingizni qiynab yig'layapsiz?" Shunda Amr ibn Os aytgan ekanlarki, o'sha atroflarda o'tirgan kishilarga, "Meni hozir vafot topsam, Allohga ro'baro bo'lgan vaqtida La ilahe illalloh Muhammadur Rasulullohdan boshqa bir ko'rsatadigan amalim yo'q degan ekanlar. Amr ibn Os birodarlar juda ko'p amal qilgan. Islomga juda ko'p foydasi tekkan. Misrni Fot Fatha o'sha kishini nomiga tugan. Fotiha Misr. Yoki aytayaptiki, meni Allohga o'zi ro'baro bo'lsam la ilaha illallohdan boshqa ko'rsatadigan amalim yo'q. va aytdiki, u kishi meni hayotim 3 qismdan iborat edi. Birinchi qismi islomga ashaddiy dushman bo'lgan vaqtim edi. Agar shu Rasululloh sallam qayda ushlasam o'ldiraman deb yurganim. Men bu zamonamda. Agar shu holimda o'lib ketsam aniq jahannam ketardim. Lekin Alloh taolo meni qalbimga iymon nurini kiritdi. Islomga musharraf bo'ldim. Madinaga keldim. Xolid ibn Valid bilan bir kunda bu kishi islomni qabul qilgan. Bir kunda bayat qilgan bilan. Rasululloh sallamga qo'lingizni uzating dedim, Rasululloh sallam qo'llarini uzatdilar. Men qo'limni qaytarib oldim. "Ey Amr, bu nima qilganingiz?" Bayat qilaman, shartim bor. Men sizga shuncha ko'p azor berganman. Shuncha ko'p sizga qarshi dushmanlik qilganman. Shu gunohimni Allohdan so'rab ber, Alloh meni kechirsin. Shunda aytdilar: "Ya Amr, islom o'zidan oldingi hamma gunohlarni yub tashlaydi. Hijrat o'zidan oldingi hamma gunohlarni yuvib tashlaydi. Haj o'zidan oldingi hamma gunohlarni yuvib tashlaydi dedilar. Keyin bayat qildim. Rasululloh ham duo qildi, "Ey Alloh, amrni, avlodlarini hammasini duo qildim." Aytarlar, shundan keyin deylar, men Rasululloh sallamni yuziga qara olmasdim deylar. Chunki men ko'p u kishiga qarshi dushmanlik qilganman. Yuzlariga tikilib qara olmasdim. Doim ko'zimni o'pqa chevarardim. va uzoqdan tikilardi bu kishiga. Yaqindan qara olmasdim. Agar shu vaqtda vafot topib ketganda mumkin men jannat ahlidan bo'lardim. Undan keyin katta-katta mas'uliyatlarga chiqdim. Vali bo'ldim, qo'mondon bo'ldim. Endi bilmayman meni. Nima ishlarni qilib qo'ydim men, nima ishlar qildim? Shunga qo'rqaman. Faqat Allohga ro'baro bo'lsam, la ilaha illalloh, Muhammadur rasulullohdan boshqa amalim yo'q. Keyin aytdilar, agar vafot topsam, jahilat singarin orqamdan ovoz chiqarib yig'lamanglar. O't yoqib, jahillarga o'xshamani. Meni qabrga qo'ygandagi ustimga oyista-oyista tuproq sepib turinglar. Va meni qabrimdan tezda tarqab ketib qolmanglar. Bir muddat xuddi tuyani suyib go'shini tarqatgangacha muddatda qabrim oldida to'xtab turinglar. Sizdan men uns olib turay. Ki Robbimni farishtalar kirsa o'shalarga bir savoliga javob xotirjam berib olaylik. Birodarlar, bu gapni gapirayotgan zot 4 oy bo'lganda bu kishi musulmonligi Mu'ta g'azvasidan keyin Zoti Salasil deydi. Shu Sariyani amiri bo'lgan bu kishi, qo'mondoni bo'lgan. Amiri bo'lgan Abu Bakr Siddiq bu kishini itoatda jangga chiqqan. Abu Bakr bu kishini itoatda, bu kishi 4 oy bo'lgan musulmon bo'lganiga. Xolid ibn Valid 2 oy musulmon bo'lganiga musulmon bo'lganda Mo'ta g'azvasida 3 ta amir shahid bo'lganda bu kishi amir bo'lgan. Bu kishi 4 oylik musulmon. Amir Abu Bakr u kishining itoatda chiqqan 300 kishiga amir bo'lgan bu kishi. Shunda chiqitayotgan vaqtda u kishi hayron bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekan. Men Rasululloh sallam Abu Bakrdan ham ko'proq yaxshi ko'rar ekan" deb o'ylab so'ragan ekanlar. "Ya Rasululloh, eng yaxshi ko'rgan kishingiz kim bo'ladi?" degan ekan. Shunda Rasululloh sallam aytgan ekanlar, Oysha degan ekanlar. Yo, erkalidan so'rayapman. Oyishaning dadasi bo'ladi. Undan keyin kim bo'ladi? Umar bo'ladi. Ki so'ramadim deylar. Darajam pasayib ketib qoladi deb so'ramay qo'yaverdim. U kishi o'ylagan ekan, men amir bo'ldim, qo'mondan bo'ldim, men eng yaxshi ko'rgan kishi bo'lsam kerak. Yetib bordi bu kishi. Shu qavmga borsa, bu kishi borgan joyda kuch kufr kuchi bundan da ko'proq ekan. Mo'ljallangani ko'p ekan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar qilgan ekanlarki, qo'shimcha kuch yuboring. Ya'ni 200 kishilik yuborar ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Ubayda boshchiligida Umar amni itoatida lashkar yuborgan ekanlar. Boringlar, Abu Ubayda aytgan ekanlar, Amr bilan tortishmang, itoat qiling. Yetib olgan ekan 500 kishi. Namoz vaqti va vaqtda Abu Ubayda imomlikka o'taman deganlarda Amr ibn Asad kini orqaga o'tadi. lashkari amiriman men. 4 oylik musulmon. Orqasida Abu Bakr turibdi. Umar turibdi. Abu Ubayda turibdi. Katta-katta sahobalar turibdi. Lekin amir Rasululloh sallam tayinlagan amir. Bu kishi mamlakat. Kechqurun bo'ldi aytgan ekanlar, hech kim o't yoqmasin. Sovuq. Umar ibn Xattob kelgan ekanlar, "Ho, amir o'ldirasan, amanisan." Hamma sovuqdan o'ladi buni. Amr aytgan ekan, "Ya Umar, menman amir. Itoat qilasan." Qaytib o'tgan. Ertalab bomdodda amir so'yib g'usl vojib bo'lib qolgan tayammum bilan namozga o'tgan ekanlar. Umar to'palan qilgan ekan, "Ho Abu Bakr, borib ayting bunga. Bu yangi musulmon, to'ray oy bo'ldi musulmon bo'lganiga. Ayting bu g'usulni ham bilmaydi, bu tayammumni ham bilmaydi." Abu Bakr aytgan ekan, "Ya Umar, shu 500 kishi agar amirlikka loyiq sen bo'lganingda Rasululloh sallam seni qo'yardi. Itoatini qilgin, ovozingni chiqarmang. Itoatni o'rgatyaptilar Rasululloh sallam. Haligi 17 yosh bolaga itoat, mana bu yangi musulmonga itoat. Hop, ertalab bomdodtagi hujum dedilar, hamma hujumga o'tib ketdi. Kirib hali qishloq bosib olishdan hamma qochib ketdi. qishloq tashqarisiga qochayotganda orqasidan qulab borib, asir olib g'animat olishayotganda hamma to'xtasin. Orqa qayting. Yana edi bitta g'azablar kelishi. Qulimiz endi balam keldi. Endi g'animat olayotganmiz bu amir ishi bizdan. Madinaga kirib shikoyatni boshladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Amir uni aqildi, buni aqildi. Rasululloh sallam o'tkazdi, o'tirib chiqin. Nimaga o't yoqtirmading? Ya Rasululloh, biz qishloq tashqarisida edik, ochiqlikda edik. o't yoqsak bilardik ularga. O'shanga o't yoqtirman. Chunki ertalab men hujum qilishim kerak. Ha to'g'ri qilsin. Ha nimaga bu g'usl qilmasdan tayammum bilan imomlikka o'tdingiz? Ya Rasululloh men qattiq kasaldim o'sha kuni. Agar g'usl qilsam o'lardim men. O'shani shuna qildim. Ha, bilan to'g'ri qilsin. Ha nimaga endi hammani qo'li baland kelganda ularni to'xtatib qo'ydingiz? Ya Rasululloh biz qishlog'i ichigacha hammamiz bitta bo'lib hujum qildik. Ular ko'pchiligini qochishib boshladi tashqariga hamma yoqqa. Agar biz ham bo'linganimizda 2 ta 3 ta bo'lib har joyda bizni o'ldirib oladi, asir qilib oladi. O'shaning uchun qaytaradi. Ha bu ishingizdan to'g'ri. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayinlagan amirlardan Abu Bakr u itoat qilganlardan. Men aytmoqchiman, u kishining darajasini aytayapman. Qilgan ishlarini aytayapman. Undan keyin Hudaybiya sulhidan keyin asosiy elchilikka bu kishini yubordilar. boshqa elchilar borardi, to'g'ri kirib pochtani oldiga xatni o'qib berardi. Bu kishi unaqa Bu kishi dohi edi bu. Borardi shaharda 1 kun, 2 kun, 3 kun mehmon bo'lardi. Pochtani oldiga to'g'ri kirmas. Shahar xalqini, tabiatini, podshosini tabiatini, podsho qanaqa hadiyalarni yaxshi ko'radi, uni kimni gapini oladi, qaysi o'g'lisini, qaysi aka, hammasini razvedka qiladi. ki o'sha darozdan kirib o'tdi. Bu kishining qo'li bilan bir nechta katta shaharlar jangsiz fath bo'ldi. Islomni qabul qildi, podshoh tamom islomni qabul qildi. Ya'ni xizmati dinga bu kishi. Baytul Maqdis fathida bu kishi amir edi. Hatto o'sha Baytul Maqdis turgan nasorolar aytdiki, bizni kitobimizga yozib qo'yilgan jang bilan ola olmaysizlar. Beyi Fotihin nomi bordi. Nima deb yozilgan dedi bu kishi? Amir deb yozilgan. Amir man. Men nomimagan. Yo, seni noming 4 ta harfli ekan. Ayn, mim, ra, vav. Bizning kitobimizda 3 ta harf. Ayn, mim, ro. 3 ta harf. Amirul Mumin. ekan. Keyin o'kishini chaqirdi, Umar ibn Hattob fath qildi, Fatih. Hop. Rum eng katta dohi qo'mondoniga bu kishi Umar ibn Hattob zamonida aytgan ekanlar. Rumni dohisiga men arab bilan dohisini qo'yganman. Bu kishi bir shaharga hujum qilishdan oldin elchilarni ko'paytirar ekan, ilchi bo'lib kelaver ekan. Elchi xato baraga xatob kelar ekan. Lekin uni qo'shimcha vazifasi bor ekan elchiniki shaharni razvedka qilar ekan, tarassut. Ichini qanaqa nima, qayda nima joylashgan, kim qaror joylashgan, qayda zaif tarafi bor, qaydan yorib kirsa bo'ladi, yer osti yo'li bormi? Yuboravergan ekan, yuboravergan ekan, o'ziga kerakli bo'lgan qanoat qiladigan xulosani ola olmagan. E, o'zim bormasam bo'lmas ekanda o'zlari xat yozib, boshqa nom bilan elchi bo'lib borar ekanlar. Keyin podsho ham gaplashib o'tirib, bu amr bo'lsa kerak. Bundan oldin nechtasi kiyib ketgan bo'lsa, bunaqa aqlli kishi yo'q edi. Bu men oldimdan tirik chiqmaslik ekan. Men oldimdan bu tirik chiqmadi ekan Faqat endi haligi diplomatiyada o'ldirib olsam o'zimni shahrimda xunuk gap bo'ladi. Shahardan tashqari chiqsam o'ldirib degan. Ukşumuzu yakkı, ilçili yakkı bana. shahara chiqib bu kishi xotirjam razvedkalarni qilib, hamma yo'g'i naqshasini chizib tursa, bir vaqt ko'rsa, qo'shinlar chiqyapti sekin-sekin shahardan. Ha, podshoning niyati buzilibdi bo'lmasa. deb turib, orqa qaytgan ekanlar podshoning oldiga. Ne podshoda yana ekanlar, yana bitta narsa isimden çıkıp shuni soru olsin. Ha, nima deysiz? shu Shomni boshqarib turgan Abu Ubaydan yo'nida 8 ta menga o'xshagan kishilar bor. 7 tasi qolgan edi. Men bitta Shu ijozat bersan, shu 7 tasini olib kelsam. Shu 8 kishi seni gapingni eshitsan. Shunga ijozatmi? Shuni ijozat so'ratib keldim. Keyin poshsham aytgan ekan, e, bittasini o'ldirilmay qilaman, o'ldirsam 8 tasini o'ldiraman. Mayli olib keling. Ichida aytayapti. Keyin lashkarlar aytgan yo'lni ochib qo'ydim. Keyin u o'zini qarorgohiga yetib borib xat yozgan ekan. Chuchvarani xom sanabsan. Amir men bo'laman. Kim o'zidan olganligi naqshasi bor, razvedka o'zi qilgan, hujum qilib qolgan ekan. Bu kishining ana katta xizmatlaridan ana shu vabo keldi Shomga. Abu Ubayda boshchiligidagi vaboda 24 ming mujohid vaboda o'lib ketgan ekan, shahid bo'lib ketgan ekan. 24 ming Xolid ibn Validni 41 ta o'g'illari faqat shu vaboda vafot qilgan ekan. Shunda bu kishi Abu Ubayda vafot qildi. Vabo vabo bilan chunki buyruq shunaqa. Hadisda shunday keldik, vabo chiqqan joyga kirmani ham, chiqmani ham. Hamma vafot qilib ketyapti. U kishidan keyin ibn Jabal u kishi ham vafot qiladi. Keyin amirlik bu kishiga qolar ekan. Ki bu kishi o'ylab qolar ekan. Buni qanaqa yo'lni olish kerak? hemen toplaver ekanlar. Aytgan ekanlarki, men bu vaboni yonayotgan o'tga o'xshatdim. O'tni yonida o'tin bo'lsa, ilashib ketaveradi. O'tni qanaqangi yo'lini to'ssam, buni ham to'saman degan ekan. Buyruq bergan ekanlarki, vaboni markazi shaharda to'plan turibdi odamlar, hamma toqqa tarqab ketsin, tog'larga chiqib ketasizlar. 5 kishidan ortiq jamlanmaysizlar bu joyda. Va kasal bo'lgan kishiga hech kim yaqinlashmaydi. karantin. Shu bilan uchib qolgan ekan baba. Umar ibn hattobga madina xabar bo'lgan ekan, Amir shunaqa tadbir qildi. Shunaqa haqqiga duo qilgan ekan. Shom mukammal fath bo'lgan, Bag'o Fors fath bo'lgan, Misr qolib ketgan. Misr o'sha yerda o'sha vaqtda Rumni iqtisodiy poytaxti. Iskandariya bor, boshqasi bor. Shunda kelib Amr ibn Os rosa qiziqtiravergan ekanlar Amirul mumin Ijozat bering olamiz. Endi 24 ming mujohid vafot qilib ketgan. Islom rosa zaif bo'lib turgan vaqt. Qiziqtiraverib, qiziqtiraverib oxiri mayli olgin degan ekan. Ijozat senga. Shunda faqat Amir ibn Os bilan 4000 mujohid bo'lgan ekan. Misrda shu vaqtda 2 million xalq yashar ekan. 2 million xalq. Bu kishi harakat qilgan ekan. Misrga yaqinlashgan vaqtda choparkiga elchikigina ekan Medine'den. Bu kishi choparga karamazsan qaramasdan chopar kelyapti, harekat harakat, oldiga yuring, oldiga yuring der ekan. Hamma hayron bo'lar ekan, chopar kelyapti, kutaylik, yo'q, oldiga, oldiga. Chopar ham yetib kelgan ekan. Ko'rishaman desa, yo, bu kishini olib borib mehmon qilib turinglar boshqa joyda. Meni zarur ishim bor. Bundan ham muhimroq ishim bor. Faqat so'rar ekan, Misrga kirib bordim, kirib bordim. Oxiri Misrga qadam qo'yishganda elchini chaqirilgan. Xush kelibsiz, nima gap? Biz kechirasiz, biz jang bilan mashg'ul ne qoldik. Nima ma xat beradi. Hatto sizlar Amirul Mu'minindan yo Amr, agar Misrni yeriga kirgan bo'lsang, jangingni davom ettirgin. Agar kirib olmagan bo'lsang, orqangga chekingin. Dohiylar shuncha bo'lagadi. Chunki vaziyatni biladi. Chunki u kishi Misrga kirib borsa, orqadan yordam kuchi kerak. Keyin hakim kushatgan ekan, ko'rib turibsiz, kirib bo'ldi Misr yeriga. Xat zaray Amirul Mu'min kirib bo'ldi, endi menga yordam yuboring. Umar ibn Xattob qarab-qarab shu Madina, Makkadan hamma joyni to'plab faqat 4000 odam to'plagan ekanlar. 4000 kishini yuborib turib aytgan ekanlar. 4000 yuboryapman va 4000 ning ustida 4 ta qo'mondon bor. Har biri 1000 kishiga bittadan. U mening uchun 4000 ular ham. 8000 bo'ldimi? Sen bilan 4000, 12000 endi Misr o'zing fath qiling. Shu 8000 to'r kishi bilan Misr fath qilgan ekanlar. Ular ichida Zubayr ibn Avvom bor edi. buncha xizmatlari bor. Undan keyin qancha xizmatlari bor? Shu kishi aytyapti. Vafotida vafot vaqtidagi meni Alloh ko'rsatgan amalim yo'q. Bu biz uchun bir darski, amal qilishda xolis bo'lishga bir dars. Ba'zida biz ham ozgina amal qilib qo'ysa shayton vasvasa qiladi. Na qilvarding, buna qilvarding. Muxlis kishi hatto amalni qilganini esdan chiqarib qo'yadi. Shu Allohning ro'parasiga borgan, Allohning huzuriga borgan vaqtida amali qabul bo'lgan bo'lsa keyin ko'radi. Oysha onamiz vafotlardan oldin Abdulloh ibn Abbos kirdilar ziyoratga. Oysha onamiz yig'layotgandilar. Dalda birdilar, ona siz Rasululloh sallamni dunyodagi jannatdagi ayollarisiz. Siz haqingizda Nur surasida 13 oyat nozil bo'ldi. Ey, maqtab ketdi bu. Ya Abdulloh jim dedi. Men bugun xohlardimki nasiyam mansiya bo'lib ketsam. Maryam onaning so'zlarini aytdilar-ki, koshki dunyo kelmasam edi, hech kim bir yodiga ham olib qo'ymasaydi. edi. Men shu maqomni xohlardim. Birodarlar, ixlos mana uni aytadi. Oysha onamiz orzusi nasiyam mansiya bo'lsam edi. Na dunyo kelsam edi-yu, na biroq kishi mendan keyin meni eslasaydi. Oysha onalarimiz amalini biz qila olmaymiz. Amirni, Umarni amalini qila olmaymiz. Shuning uchun shayton aldab qo'ymas. Doim shuning uchun men aytamanki, birodarlar, amalimizni solishtirib ko'rishda tarozi sahobalar bo'lsin. Atrofimiz emas. Atrofga qarasak-ku, eng avliyo odamlar o'zimiz, Alloh asrasin. Eng shu jannat turi ham bizga o'zi keladi. Agar atrofga qarasak, yomon odamlarga solishtirib ko'rsak amalimizni, eng yaxshi odamlar bizmiz. sahobalarga solishtirib ko'rsak, eng yomon odam bizmiz. Eng yomon odam bizmiz. Sahobalarni eng adno, eng past maqomidagi borga solishtirib ko'rsak ham bizning amalimiz hech ham o'xshamaydi. Na ulansinga namoz o'qib olamiz, na ulansinga roza tuta olamiz, na ulansinga taqvo qila olamiz. Shunaqami? Va eng muhimi ularni hammasidan Alloh rozi bo'lgan. Hali bizdan Alloh rozi bo'lganligi ma'lum emas. Alloh Qur'onda e'lon qildi, men rozi bo'ldim bilan dedi. Hali biz birotamizga bu gap kelgan emas. Vahiy tushgan emas ki sizlardan men rozi bo'ldim. Shuning uchun birodalar, tarozi o'lchov ulab bo'lsin. Din oxirat amalda ulay qaraylik. Shunda adashib qolmaymiz. ko'p ulamolar, ko'p mujohidlar nima gunoh qiladi? Nimaga adashadi? Nimaga munofiq bo'lib ketadi? Sahobalarga solishtirmaydi amalni. Atrofiga qaraydi. Islom olamida musulmonman deb ularni qilitgan yomon amalni kofirlar bilmaydi, qilish bilmaydi. Shu kofirlar shunday qilib gunoh qila olmaydi. O'zini musulmon deydi. Ularga solishtirib ko'rsa, e, bo'lmaydi unda xato bo'ladi. Ha, dunyo amalida Dunyo amalda pastga qarash kerak. Boylik, dunyo ne'matlarida pastga qarash kerak. var, bor. Yeydigan noni yo'q, uyi yo'q, puli yo'q, hech kimi yok. Öyle qarasangiz, "Ey, eng boy odam o'zim şükür şükür shukr Çünkü Shuning uchun bar aldım bizde. O O'shalarga yetishga harakat qilaylik. Endi bu suhbatdan keyin, "Ey, eh, he, juda qiyin ekan-ku bu." degan narsani ham shayton vasvasa qilmasin. Sahobalardan bittasi aytdiki, "Rasululloh, bir kishi bir qavmni yaxshi ko'radi, lekin ular sizga amal qila olmaydi. Buni hukmi nima deganda, o'shalar bilan birga jannatda bo'ladi." Bir qavm bilan boshqa rivoyatda uchrashgan emas, ko'rish olgan emas. Nima bo'ladi desa, o'sha qavm bilan birga jannatda bo'ladi. Kelinni sahobalarni yaxshi ko'radi. E, otni choptiraylik, loqal shu 1000 dan birini qilib qolamiz. Choptiraylik, imkon bor. Loqal o'shalarni yaxshi ko'r, o'shalar singani gapiraylik, o'shalar singani uxlaylik, o'shalar singani taom yeylik, o'shalar singani bir-birimizga muomala qilaylik. Allah o'zi qabul qilsin. Subhanakallohum bihamdika. Jazakumulloh khayran. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.